All right, good evening, afternoon. Jó estét, jó délután mindenkinek. <clears throat> really excited to be here with you guys. Nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek ma veletek. Uh, and I'm really excited just to be going through Second Timothy with you guys. És nagyon izgatott dolog, hogy Timóteushoz írt második levélem mehetünk veletek. Uh, these letters have been pretty amazing, haven't they? Ezek a levelek nagyszerűek voltak eddig, nem? igen, nem, talán, lehet. <laughs> yes, yes, yes, yes. No, it's always, uh, you know, Timothy is one of, you know, these letters are outstanding and just so incredibly deep and rich. Timóteushoz írt levelek annyira, annyira mélyek és annyira kitűnők így a Bibliából. Um, you know, and one thing as I was actually preparing for this study today. És amikor, amikor készültem erre a mai tanításra. You know, the, it's so funny to me how. Um, you know that there's so many things in life that uh, just correlate with what you're studying or what you're reading in the Bible. Annyira érdekes, hogy az életedben amik történnek, azok egy, ö, hasonlóak a Bibliában tanultak és az olvasottakhoz képest. And I love that, and obviously because I only come here once in a while to share with you, but I love as I was just studying this, I was like, these are things that have been going on in my life the past couple weeks. ugye csak ritkán járok hozzátok, de, de ahogy tanultam ezeket, így, így itt vannak ezek a dolgok a fejemben, amik, amik történtek az életemben, és szeretném ezeket megosztani. And I love how what we can do is we, we as we're living life, we can take those experiences from our life and as we're and we see it in the word of God and just apply it to our lives. És annyira tetszik, hogy a mi életünkben történő dolgokat megfoghatjuk és és gyakorlatként alkalmazhatjuk a Bibliából tanultakra. And of course there are some positive things, <laughs> you know, positive examples. És ugye vannak az életünkben pozitív példák. You know, where it's like, yes, okay, praise the Lord, I guess I'm, I think I might be doing something okay. <laughs> amikor, amikor úgy vagyunk, hogy igen, áldjuk az Isten, mert valamit jól csinál. <laughs> You know, but then there's a, most of the time on the other side of the spectrum. De viszont a, a, az egésznek a másik oldala van a legtöbbször. 99.9 of the time, no. Uh, but you know, where, where really, you know, where it's like, okay, I really need to change here. Ugye 999 van, amikor, amikor a rossz oldal van, viccet félretéve, sokszor van, amikor változtatnunk kell ezen. You know, or there's these certain areas in my life that I need to give over to the Lord. És rengeteg terület van az életünkben még, amit még át kell adnunk Istennek. And especially in verses 13 and 14 of, of the first chapter of 2 Timothy. És a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 13.-14. versében. Uh, these verses have been something that the Lord has actually been revealing to me just in the last couple, two, three weeks of in my life. És az én életemben az elmúlt két-három hétben Isten erre a két versre mutatott nagyon rá. And so we pick up reading verses uh, 13 through 15. És a 13-tól a 15. versig nézzük meg. Az egészséges beszéd példájának tekints, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. Rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Basically last week to sum up what you guys studied in a nutshell. És csak hogy foglaljuk dióhéjben össze, amit múlt héten tanultatok. Is not being ashamed of the gospel. Az az, hogy ne szégyenkezzünk az evangéliumát. Paul, he says this. Pál ezt mondja. And we might look on and we might think, well, you know what, um, you know, Paul's kind of, you know, a lot of times he, he's kind of, he might seem boastful or whatever it might be. És amikor, amikor ezt olvassuk, akkor, akkor néha előjöhet bennünk az a gondolat, hogy Pál azért így dicsekszik. By, by what he says here. Amit, amit olvasunk. You know, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me. Ugye azt mondja, hogy... hogy <laughs> uh, I'm sorry, that's verse 13. You know, hold fast the uh, the pattern of sound words that you've heard from me. Ugye azt mondja, hogy az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál. But, but clearly what we see is that last week all his boasting, everything that he was talking about is the gospel. De azt láttuk múlt héten, hogy Pál, ami miatt dicsekszik, az mind-mind csak az evangélium. He's not ashamed of the gospel. Nem szégyenkezik az he, evangélium. He clearly shared the gospel. Hanem, hanem látjuk, hogy osztja az evangéliumot. And I, and I love that because we see that that's exactly what he did was he was a man who shared the gospel, proclaimed the gospel. És ez annyira jó, és annyira szeretem ezt látni, hogy Pál ilyen ember volt, aki ment és hirdette az evangéliumot. And so with that in mind, what he tells us now is, hey, hold fast the words that I am telling you. És, és ezzel, ezzel a fejünkben azt, azt mondja Pál, hogy, hogy legyetek, legyetek uh, like hold fast the sound words, the Uh, tartsatok ki ezekben, a, ezekben a, az igaz beszédekben. Igaz, yes, igaz beszédek. Yes, perfect, perfect. You know, and, and, and you know, and so we are to hold on to these things. És ugye mi nekünk, mi nekünk ki kell ezekben. And tartani. I was thinking about this as a pastor. És ahogy, ahogy pásztorként gondolkodtam you know, that, ezeken, that, that's what I'm called to do. Erre hivatott el Isten engem. I'm, I'm, I'm called to communicate God's word. Arra lettem elhívva, hogy, hogy kommunikál and, Isten igényét. And that's my prayer exactly week in and week out when, when I'm sharing the word of God with people. És amikor hétről hétre osztom az igét az emberekkel. You know, whether it's Wednesday nights or Sunday morning, Sunday nights, that, that, that's my prayer is that I would be able to communicate the gospel and not be ashamed of it. Teljesen mindegy, hogy ez szerda délután, vagy vasárnap reggel, vagy vasárnap délután, az az én imám, hogy, hogy tudjam hirdetni Isten And that the words that are being proclaimed was that that they would really be sound. És, és az, hogy, hogy ezek, az, ezek az igék, amiket én hirdetek, azok, azok tényleg igazak legyenek. And, and I believe that that is the most important thing is that the that when we look at the word of God, that when we're studying the word of God, that yeah, that the doctrine that we're teaching is that it be a sound doctrine, that the words we say, they're sound. És hiszem azt, amikor, amikor olvassuk az Isten igényét, és amikor hirdetjük ezt, akkor a legfontosabb az az, hogy, hogy tudjuk azt, hogy, hogy ez az igaz, ez, ez igaz, és, és amit mi hirdetünk, az igazság. There's a commentator that I read like all the time. His name's R. Kent Hughes. Uh, van egy kommentátor, aki, akinek a könyveit mindig olvasom. And, and, and I, love, I love his commentaries. És nagyon imádom az ő And he teaches through the Bible, and it's just like, it seems like everything he says just like from God, <laughs> you know? az <laughs> egész Bibliát, és úgy tűnik, mintha Istentől lenne az, az a szó, amit but, ő mond. But I was reading this interview that he had. De olvastam egy, egy interjúról, ami, ami neki volt. And he said this, what I loved. És, és ezt mondta, ami annyira megtetszett. He said that I work extremely hard. Azt mondta, hogy, hogy nagyon keményen dolgozom. To teach what the Bible says. Hogy azt tanítsam, amit a Biblia mond. And that had such great impact on my life. És az én életemben ennek akkora, akkora benyomása volt, annyira nagy hatása volt. Because that's, that's what I desire and that's what I long as well. Azért, mert ez az én vágyam is, hogy én is ezt szeretném tenni. That when, when I examine the word, and I pray that all of us would have this heart, that when we examine the word of God, és amikor én tanulmányozom az igét, és imádkozom, hogy mindannyian, amikor tanulmányozzuk az igét, akkor ilyen szívünk. That we wouldn't just take for granted the things that maybe we've heard in the past hogy ne vegyük adott dolognak, amiket hallottunk a múltban. And just say, okay, well, because I've heard it, I believe it. És nem mondjuk azt, hogy azért, mert már valaki mondta ezt nekünk, akkor mi ezt elhisztük. But each time that when we're studying something, or even when we're looking at the book, that we would look at it and say, you know what, yeah, is this really what it's telling us. is There's this sound. Minden alkalommal, amikor megnézzük, amikor olvassuk, az, az legyen bennünk, hogy tényleg igaz, ez and, tényleg így van. And that's my heart and my prayers at each time when I am teaching or preaching or evangelizing. Minden alkalommal az van a szívemben, amikor tanítok, amikor prédikálok, vagy amikor evangelizálok. That, that what I'm teaching is not just some great ideas that I have. hogy, hogy amik, amiket én tanítok, azok ne ilyen nagy ötletek legyenek But that, that what it would really be is that I'm just, that is basically i'm just saying everything over again what the bible says <laughs> <laughs> just ex- maybe explaining it a little deeper csak azt mondjam újra és újra ami a bibliában van mindig egy and, kicsivel többet hozzáadva magyarázva and as and as paul says you know that the words that we have heard from him that they're sound És Pál azt mondja, hogy ezek az igék, amiket ő mondott, ezek igazak. And that the words that we would share, that they would be sound words. És ezek az igék, ezek a szavak, amiket mi, mi mondunk, ezek is igazak. And real, and what I mean by like real sound words. És, és amit, amit értek ez alatt az az, hogy, hogy tényleg valódi igaz szavak. Because let's be honest, I mean there are you know a lot of crazy doctrines out there azért legyünk őszinték, van rengeteg ilyen, ilyen őrült, őrült hamis tanítás. You know, there are a lot of um, teachings out there that, you know, just because they say, well, in Jesus' name, a lot of people just say, okay, it must be true. Annyi, annyi ilyen hamis tanítás van, ami azt mondja, hogy, hogy mi ezeket Jézus nevében mondtuk, és az emberek azt hiszik, hogy oké, okay, persze, akkor igaz lehet. And you know, it's kind of interesting, and like I said, in the last couple, two to three weeks, there, there's been kind of these examples happening in my life. És, és ahogy az elmúlt két-három hétben történtek ezek, az, a, ezek a, a megtapasztalások az életemben. Where some people have come up to me with some interesting thoughts and what, it was really good though. És hogy jöttek az emberek is, és olyan jó, olyan érdekes gondolataik voltak. Because what it made me do is right away go to the word of God rögtön, amit, amit ezekre az érdekes dolgok, dolgokra reagáltam, az az, hogy megnéztem. And to see, okay, well, what, uh, okay, that's interesting what you're saying, but let's see what it is that the Word of God says. Amit tettem az az, hogy nagyon érdekes, amit te mondasz, de akkor nézzük meg, hogy mit is mond a Biblia. And like I said, a lot of times a lot of people, what they'll try to do is they'll, you know, try to put their own special twist on what the Word of God says. És ahogy mondtam, egy csomószor rengeteg ember a saját kis gondolataikat akarják belefűzni a Bibliába. Now with that said, please do not misunderstand me in any way, shape or form. És, és hogy ezt elmondtuk, kérlek ne értsetek félre bármilyen nemű dologban is. I believe in visions. Hiszek a, hiszek a, a I believe in the word of knowledge. Hiszek a, a tudás. I believe in prophecy. Hiszek a profétálásban. I believe in the gifts of tongues. Hiszek a nyelveken. I believe in um, you know in encouragement. Hiszek a bátorításban. I believe in healing. hiszek a gyógyításban. I mean basically you list all the gifts and everyone I believe. az összes, összes ajándékot felsorolhatod, én azt fogom mondani, hogy én hiszek ezekben. But I also believe that yes, there are these gifts. De, de azt is fogom mondani, hogy igen, léteznek ezek az ajándékok. And, and 100% and I believe them all. Teljes mértékben elhiszem ezeket. With all my heart. Bennük, teljes szívben. But I also believe that there is very sound doctrine in the Word of God in how to exercise the gifts. És, és abban is hiszek, hiszek, hogy van egy, van egy teljes mértékben igaz igény, ami, aminek ami, amiben megkapjuk azt, hogy hogyan gyakoroljuk ezeket az ajánlatokat. And a lot of times what, uh, what concerns me És ami, ami aggaszt engem. Is that I believe so oftentimes that what will happen is people like that's what they live for. Hogy rengetegszer az emberek ezek az ajándékokért élnek. You know, like they, they just live. Okay, I just I need a vision from God. És ez az egész életük, hogy hogy kell egy látás. You know, or I, and and I always wonder. Okay, that's great. And I once again I I love and I've had visions and I believe in it. ez jó, és, és én nekem, már nekem is voltak látásom, és, és hiszek ezekben. But I also wonder, can, can, can we just do this? Can we really just sit down with the Word of God? De kíváncsi vagyok, hogy, hogy csinálhatjuk ezt is, hogy leülünk Isten igéjével. Wait upon the Lord. Várunk Istenre. And just hear His still, still small voice. És, és az ő apró hangját meghalljuk. As, as, as we're reading ahogyan mi olvassuk az igét. See, and, and like I said, I've had wonderful experiences in my life. Voltak nagyon nagy megtapasztalásaim az életemben. But I, and, and the thing that I loved is that each time I saw how it did. It went with how it was practiced. It went right along with what the Bible said. És ami annyira tetszik, hogy, hogy ahogy ezek megtörténtek, mindig eszembe jutott, hogy igen, ezek az ige mentén mentek, ezek az igével egy vonalban voltak. But, but let me tell you this, most of the time, in my life, the Lord doesn't speak to me through vision. De, de az életem nagy részében Isten nem beszél hozzám látásokon In fact, I'm going to let you guys in on a secret how the Lord speaks to me. És megosztok most egy, egy titkot veletek, hogy hogyan beszél velem Isten. I sit down with the Bible. Leülök a Bibliámmal. I grab a pen. Megfogok egy tollat. I pray. Imádkozom. And I'm, I'm just going to be honest with you, it's not a super long prayer. És őszinte leszek, nem egy túl hosszú ima ez. Usually it goes like this, Lord, I'm desperate to hear your voice, please speak to me. Általában így megy, hogy Uram, nagyon kétségbe esett vagyok, hogy halljam a hangodat, kérlek, beszélj hozzám. And as I'm studying the word, és ahogyan tanulmányozom az igét, the Lord speaks to my heart, az Úr beszél can be through a, it could be through a single word that that's there on the on the page or it could be through the entire chapter szólhat hozzám egyetlen egy szón keresztül, szólhat az egész fejezeten keresztül. I'll highlight that word. Én aláhúzom ezt a szót. And then a lot of times what I'll do is I'll just begin right then and there to pray. És ilyenkor amit szoktam csinálni az az, hogy hogy akkor innen kiindulva and, and I continue, and I have like this dialogue with the Lord. És, és folytatom, és egy ilyen, egy ilyen párbeszédet folytatok Istennel. He's speaking to me. Ő beszél hozzám. Through his word. Az ő igény. And I'm talking with him. Én beszélek ő hozzá. And it's like a conversation. És ez egy olyan, mint egy beszélgetés. So for instance, when I have a conversation with my wife. Például amikor a feleségemmel van egy beszélgetésem. I don't give a huge long speech. Nem szoktam egy, egy beszédet. <laughs> Eh, eh, of course, I'm a guy guy, so no way. <laughs> <laughs> But, and then, you know, and then I stop. De, és akkor utána megállok. And then she goes, da da da on her big long speech. És akkor jön az ő hosszú beszéde. Da da da, okay. let's go to bed. Yeah, no, no, no, no, no. It's not like that. No, we have a normal conversation. You know, I'll, I'll say something. And then she'll say something. Valamit, and, and, that's how I believe it is. And that's how most how pretty much my devotions go with the Lord. And, and, and, and that's what I love is that is I don't always need some, you know, all these great amazing signs and wonders. for the Lord to speak to my heart. És ez annyira tetszik, hogy nem nincs szükség erre a hat, ezekre a hatalmas jelekre, hogy, hogy Isten szóljon én hozzám. The other day I was talking with uh, Bence on the phone uh, from Budapest. Uh, Bencével Budapestről beszéltem tegnap pár nappal ezelőtt. And I, I don't know how we kind of got on this subject. I just think God put this subject in my life just to share with you today. Literally. Nem <laughs> de But, but Bence said, you know, he, he's telling me some stuff and I'm telling him some stuff about kind of doctrine, you know, doctrinal things. Bence mondott valamit az ígérő után, én válaszoltam neki, és and, beszélgettünk. And Bence said to me, he said, you know, I always wonder if these types of people, if they can literally just sit down and read the Bible. És, és Bence azt mondta, hogy, hogy csak úgy elszoktam gondolkodni, hogy az emberek tényleg le tudnak ülni és olvasni a Bibliát. You know, just hear God's voice. És csak hallani Isten igényét. And I, and I was like, yeah, that is kind of strange. És én I wonder, I wonder. Hogy, hogy ez tényleg furcsa, hogy tényleg gondolkodtam én is rajta. You, and, and you know, and that's exactly how it seems it is. És, és úgy tűnik, hogy, hogy ez tényleg így van. Is that we want the visions, we want the experiences. Tényleg így van, hogy akarjuk a látásokat, akarjuk a tapasztalatokat. And, and, and we can't just sit down and read God's word. Hogy, hogy nem tudunk leülni Isten igényével. Because that's not good enough. Mert ez nem elég jó nekünk. What? That's not good enough. Miről beszélünk? God, he holds his word higher than his own name. I think it's good enough. Isten, aki az a saját igéjét nagyobbra tartja, mint a saját nevét, and, and szerintem elég jó And like I said, I know in my life that I've had experiences and they were wonderful. És hogy mondtam, voltak az életemben ilyen megtapasztalások, és nagyon jó. And God has moved greatly in my life and in my heart through those things. És Isten hatalmasan munkálkodott ezeken keresztül. But at the same time, every single time I made sure that it lined up with what the Word of God said. De ugyanakkor bizony meggyőzöttem róla, hogy ez tényleg egy, hang, egy összhangban van a Bibliával. A couple weeks ago, so I was preparing for um, Sunday morning. Pár héttel ezelőtt vasárnap reggelre készültem. And I got this email. És kaptam egy email. With a video on it. Egy videó And it, and it was and it was said, you know, oh, if you teach like this, we'll never go to your church. És a, ez azt mondta, hogy ha így fogsz tanítani, akkor soha nem megyünk a gyülekezetbe. But, but this person, and then they said, oh, but this person seemed like they're just heaven sent. És, but, so it was like they're contradicting themselves, hogy, <laughs> you know? De, de ugyanakkor teljesen megcáfolták saját magukat, és össze-vissza beszéltek. And, and they said the one thing that we feel that's missing is that you don't have fire. És, és azt mondták, hogy az egyetlen egy dolog, ami, ami hiányzik, hogy nincs meg benned a tűz. And, and I, I kind of, at first I, I just kind of, you know, put it aside and I was just thinking a little bit. Először csak így félreraktam és elkezdtem gondolkodni. You know, I wasn't mad. Én nem voltam ideges, like, nem okay, ma- Sure, I, I probably maybe I need more fire. Lord, és please give me more fire. Elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy még egy kis tűzre szükségem van, és Istentől kértem, hogy adjál ki and, fire. and I watched this video, és hogy megnéztem, and it was about the Holy Spirit, and what was said was great. És a, a, a Szent Lélekről szólt, és amit mondott arról, az jó. But the, la- the lady, she had like, so this was an old video, black and white. Ez egy ilyen régi fekete-fehér videó volt. And she had like these big puff sleeves. És uh, Uh, I, I don't know, like big sleeves, yeah, like dangling, uh, nasty. Így az lógtak így a, a Yeah, yeah, yeah, yeah. And, and you know, and she's like, and the Holy Spirit. És, és ezt csinált, hogy a Szentlélek. Is so amazing. And I'm like, right on, the Holy Spirit is amazing. És, és azt mondod, hogy a, a Szentlélek annyira elképesztő, és én is mondtam, hogy persze az. And, and here's the thing, and, and so I kind of, I, I listened to it and I know this lady, I, or you know, I've heard of her and I've listened to her a couple times. Meghallgattam és már hallgattam többször őtől a tanítást. And, and here's the thing is that I was thinking like, you know what, I wonder what he means by fire though. elkezdtem gondolkodni, hogy ő mire gondol ez a tűz alatt, hogy, hogy nekem kéne még. You know, and I didn't want to like defend myself. Nem akartam védekezni. You know, but but here's the thing is that I did want to defend the very thought on well what is what what is fire to you? Azt a, what does that mean? Azt a gondolatot akartam megvédeni, hogy, hogy mit is jelent neked ez a tűz. And I asked. És megkérdeztem tőle. And I never got an answer. És soha nem kaptam választ. And so I kind of said, well, can I tell you what I think you think twos means? <laughs> you know, and I said, and I said, you know, I think what fire means to you is being entertained. És, szere- és azt mondtam neki, hogy szerintem neked ez a tűz az azt jelenti, hogy szórakoztatva lenni. Like you want to be entertained by whatever the pastor says. És or the teacher. Szeretnéd, ha amit mond a pásztor vagy a tanító, az, az téged szórakoztat. Now please, please, understand. És kérlek értsétek meg, hogy I, I studied acting. Hogy, hogy tanultam uh, színészkedni. And I can act. És tudok színészkedni. And, and, I can, and listen, I can do that. És én meg tudom csinálni. I could actually right now go to all of you guys and say, My children! És most én is így el kell tudok kezdeni nektek tanítani, hogy Last night I was in the Word of God. és tudnám mondani, hogy tegnap este a Bibliában. And there I had a vision. És volt egy látásom. And the Lord he grabbed me by my little hairs and he pulled me on top of the mountain. És az Úr megfog, megfogott a hajamnál fogva és kihúzott. And there he gave me a grand vision. És a hegyen adott egy hatalmas látás nekem. Repent! Térjetek meg! Okay, So, I mean, I understand. So you guys get the point a little bit? Okay, and listen, and, and, so, I mean, I'm just saying, like that, that's just some of you wow, that's fire. <laughs> no, you know, but here's the thing is that, that Listen, but I want to let you know that that was actually just the performance I put on right now for you. You know, and and and that's the thing is like I want you guys to understand is that in uh, 2 Timothy Timó, második Timoteushoz írt levélben Há, ez vicces, nem írtam le. Uh, negyedik. uh, no, uh, I know it's in the fourth chapter. Uh, yes, fourth chapter, and then in the second verse. A negyedik fejezet második versében. Um, all the way to verse five. Az e- egészen az ötös versig. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egész, egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a füleiket, de a mondákhoz fordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezz az evangélista munkáját, töltsd be a szolgáltatodat. And guys, I believe that that's where the, there's a major difficulty today. És hiszem, hogy ma, ma ezzel kapcsolatban egy, egy nagyon nagy nehézség előtt állunk. People would rather be entertained. És az emberek inkább, inkább szeretnék, hogyha szórakoznak. You know, they have itching ears. They want the whoa, look at that. The, they want the, pat, uh, the pastor to scratch it. you know, scratch the ears. you know, uh, and, and so you know, and, and we can be told all kinds of positive things. Annyi, annyi pozitív dolgot mondhatnak nekünk. And can be done in a completely entertaining way. És, és ezt mind, mindezt egy ilyen szórakoztató módon tehetik. But you know, I was thinking about this. De gondolkodtam ezen. Is that like when I go to McDonald's? Hogy amikor elmegyek a Mac-be. You know, for instance, I don't go up to the guy and he says, "Hi, welcome to McDonald's. Can I help you?" nem megyek oda hozzá, hogy üdvözöllek a McDonald's-ban, segíthetlek. I yes, I would like a cheeseburger. Nem válaszolok így neki, hogy igen, egy sajtburgert kérek. With no pickles. <laughs> you know? No, I, I just talk to him. Csak, csak beszélek. You know, and I just say, no, I'd like, yeah, can I have a cheeseburger? No pickles, please. Egy rendes, hétköznapi hangon mondom el neki, hogy mire van szükség. You know, and, I, and yet so oftentimes I think that that's what people think is real fire. És sokszor az emberek így gondolnak erre az igazi tűzre. You know, is it, yeah, I don't know, being dramatic or whatever it might be. drámai hatást elérni. But you know, uh, and I, I shared this with you guys. It's funny because I looked it up. Én again. But there was a man who performed Psalm 23. De, de volt egy ember, aki, aki 23 uh, Zsoltán hát I'm sorry, a Shakespearean actor. He performed Psalm 23. Shakespeare-i színész előadta. And the people liked it. És az embereknek tetszett. But then a uh, pastor, he was asked to recite Psalm 23. És akkor a pásztort is megkérték, hogy adja elő a 23 And he recited it. És ő, ő elmondta. And actually the pastor, as he recited it, he had a tear in his eye. És ahogy a pásztor elmondta, be, elkezdett könnyezni. Which caused the people to have a tear in their eye. Ami, ami miatt az emberek is elkezdtek and, könnyezni. And the performer, he said this. És az előadó ezt mondta. He said, I know the song. Én ismerem a Zsoltárt. But that pastor, he knows the shepherd. De az a, az a pásztor az ismeri a, a, az írót, ismeri a pásztort. And, and guys, and, and that's the thing that I really want to, for us to understand is that we ought to desire and long for, you know, sound words. De amit, amit el akarok nektek mondani, hogy, hogy vágynunk kell ezekre az igaz és, és helyes tanításokra. And, and I believe that that's exactly what Paul is getting at here. És hiszem, hogy, hogy itt Pál is that, pont erre akar you know, that there's a lot of uh, heresy, there's a lot of false doctrine out there. Hogy rengeteg, rengeteg hamis tanítás van, hamis, hamis tanító. And, and it's interesting because uh, uh Paul, he calls them out by name actually. És érdekes, hogy Pál név szerint nevezi őket. Now, I'm not like a big fan on calling people out by name. Like, nem vagyok <laughs> ennek, hogy akkor mutogassunk név szerint. But since Paul did, uh, sometimes I feel I need to. But that's exact, that's exactly what happened in this letter that I wrote. Pál ezt tette, néha én is úgy érzem, hogy akkor nekem is kell. You know, I said, you know, I, I want you to understand that some of these people that you guys listen to. De Pál azt mondta, hogy figyeljetek, néhány ember, akit akit tanításul az ő ah, tanítását hallgatjátok. I want you to tell you, I, I think they're, I mean, I, with all my heart I believe they're false teachers. Hiszem azt, hogy teljes szívemből hiszem azt, hogy ezek, ezek hamis and, tanítások. And I understand you say, well, the churches are so big. És tudom, hogy ezek a, ezek a gyülekezetek hatalmasak. And, and I know that there's tons of people in them, and how could it not be of God? És tudom, hogy rengeteg ember van ott, és hogy hogy lehet, hogy nem Isten Istentől But when, ez. when one of the pastors says to you, oh, just look into yourself. De amikor az egyik pásztor azt mondja, hogy nézd magadba. For your happiness. Az, a, az te boldogságodért. It's like, what? Akkor Look into myself. Né- nézek magamba. Uh, I mean, uh, all I know is that I'm deceivingly wicked. <laughs> yeah, my heart is deceivingly wicked. Annyit tudok, hogy egy ilyen megtévesztő When I do that, I don't think I'm gonna be too happy. Úgyhogy nem hiszem, hogy túl sok boldogságot találok. But when I look to Jesus. De amikor Jézusra tekintek and like what he accomplished for me. Amit ő elért, Well, then I have, you know, and, and that he died for me and that he rose again and I have my sins forgiven and I'm guaranteed salvation. Well, let me tell you, I have great joy. És amikor arra gondolok, hogy ő meghalt értem, és legyőzte a halált, és az összes bűnömet elmosta, akkor, akkor az van bennem, hogy tényleg ez, ez boldogság. You know, or the other one that God, he desires for all of us to be rich. De, de ők azt mondják, hogy, hogy Istennek az a vágya, hogy mindannyian gazdagok legyünk. And somehow if we're rich, then we're really blessed És majd, hogy God. gazdagok leszünk, akkor mi Isten, Istentől meg, meg leszünk And then if we're not rich, then somehow we're cursed by God. És hogyha nem vagyunk gazdagok, akkor pedig átkozottak vagyunk. Uh, we're going through, actually this next week we're going to be going through Luke, no, I take that, in two weeks we're going to be going through Luke chapter uh, 16 with Lazarus and the rich man, or the poor, uh, the poor man and Lazarus. Két hét múlva... Rich man and Lazarus. a gazdag ember és Lázár történetét fogjuk Lukás evangéliumában megnézni. <laughs> Let's get the story straight. <laughs> and, and what happens is, is that Lazarus... És ami történik, hogy Lázár... We read that he's a man who he's full of sores. Egy olyan, olyan ember, akinek van rengeteg erőforrása. And the Greek it actually tells us that he was cast at the gate of this rich man. És, és a, a görögben azt látjuk, hogy, hogy oda dobták a, a, a gazdag ember elé a kapuban, a város kapuban. And, and all Lazarus des, des, desired was just to eat the scraps that came off the table. És Lázának az volt a vágya, hogy, hogy csak a lehulló morzsát megegye. In fact, he, he, received, he did not receive any attention from this rich man. He received more attention from the dogs that licked his wounds. Semmi figyelmet nem kapott ettől a gazdag embertől, hanem több figyelmet kapott a kutyáktól, akik a sebeit nyalták the um, Lazarus he dies. Lázár meghal. No funeral. Semmi temetés. The rich man dies. Meghal a gazdag ember. Has a great funeral. Van egy hatalmas temetése. The, but here's where the big difference was. És itt, itt a, a hatalmas különbség. Is that Lazarus he was in Abraham's bosom. Hogy Lázár Ábrahám keblén volt. And even though and then there's the who had nothing on this earth. Akinek semmi nem volt ezen a földön. Nothing. Semmi. Sick. Beteg volt. Poor. Szegény volt. But now he is in heaven and he's rich. De ott van a mennyben és ő most gazdag. He's happy. És boldog. And then we see the rich man. És akkor látjuk a gazdag ember. Who had everything he needed on this earth. Akinek minden szükséglete volt. he was so rich he was actually dressed in purple annyi, annyi pénze volt, hogy, hogy bársonyba öltözött. Which was kind of like royalty. Lila színbe, ami, ami a, a nemességet jelent. And, and so he had everything, but now he's in Hades. minden, minden volt neki, de most viszont a pokolban. And he's just, at first he's begging for just a drip of water. Először is csak egy, egy csepp vízért könyörög. And then he's telling, and then he's now saying, oh, begging for Lazarus to be able to rise from the dead and to go tell his brothers. Utána pedig könyörög Lázárnak, hogy térjen, hogy, hogy hát támadjon fel a halottakból, és hogy menjen el az ő rokonai. And I always find this interesting because Abraham, he says to this rich man, és, és Ábrahám azt mondja erre, ennek a gazdag embernek, they have Moses. Nekik ott volt Mózes. They have the prophets. Ott voltak a proféták. And if they don't hear Moses and if they don't hear the prophets, nem, nem hallották meg a profétákat és Mózest, then they're not going to be persuaded if Lazarus rises from the dead. Akkor nem fognak meggyőződni, hogyha ha vissza Lázár, és akkor ő fog nekik. And I love that because what did they all they needed to do is Understand the scriptures. Look at the scriptures. Believe the scriptures. És ez annyira jó, mert annyit kellett tenni, volna tennünk, hogy megértsék, hogy, hogy olvassák az igét. But how sad, right? Even Lazarus, uh, I'm sorry, the rich man, he had it in his mind. Well, they, all they need is the signs. És de, de annyira érdekes, hogy a gazdag ember is arra gondolt, hogy ő neki a jelek kell. And then they'll believe. És, és majd akkor hisz, hinni fog, hogyha jönnek. No, no. De, de valóságban nem. They had the prophets. Ott voltak a proféták. They had, you know, uh, they had Moses. És ott volt Mózes. And in fact, continue on kind of dealing with, you know, wealth. És a, a gazdagságról beszélve, a vagyonról. In James chapter 2 verses 5 through 7. Jakab levelében uh, chapter 2. And I want I want actually you guys should read this chapter the whole thing, because it's incredible. But he says this, Listen, my brethren, uh, beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? Do not blaspheme that noble name by which you are so called. Uh, uh, verse 5 through uh, 7. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim, vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az ő szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegény, vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak el titeket a törvény elé, nem ők káromolják -e azt a szép nevet, amelyről ti elneveztettetek? And, and so when I read this, és amikor ezt, ezt olvasom, you know, once again, it makes me, it makes me ponder, you know, what those teachings that are out there. És, és elgondolkodtad, hogy ezekről a tanításokról, amik, amik most elhangzanak. And, and what it does is, once again, it puts a longing into my heart. When people say these things, that I go, well, what does the Bible, what does it really teach us? És, és What's the sound ilyen, words? Ettől egy ilyen vágy kerekedik bennem, hogy megtudja, hogy tényleg mit is mond a Biblia. And I believe, guys, that, that, that is exactly what we need is sound doctrine or sound words. És hiszem azt, hogy amire nekünk szükségünk van, az a helyes és igaz tanítás. And, and you know, once again, last week, Múlt héten. Um, I was teaching, uh, we have youth night on Sunday nights. Uh, vasárnap esténként van ifi csoportunk. And I was teaching Acts chapter 25 through 26. És az apcsán 25-27-et tanított. And you know, it's basically now the third time that Paul has shared his testimony. És ez a harmadik <laughs> alkalom. or a second time he shared his testimony. Második alkalom, amikor Pál megosztotta. So I, so I wanted all the youth to share their testimony. És azt akartam, hogy az összes ifi megossza az ő bizonyságtételét. What were they like when Christ saved them? Milyenek or before Christ saved them? Milyenek voltak, mielőtt megmenekültek? How did he save them? hogyan, hogyan üdvözült. And what's God doing in their life right now? És azóta mit tesz Isten az ő életükben? And, and you know, and it was it was an amazing time, but there was this new guy that came. Nagyon jó idő volt ez az egész alkalom, de volt egy új and, And I noticed like as, you know, as he was as we were talking. És, és észrevettem, hogy amikor, miközben mi beszélgetünk, he was writing things down. Ő jegyzetelt. And of course, you know, I thought it was because I was just saying such wonderful deep things that he wanted to know, you know? <laughs> Or he was just trying to remember all the greatness. Én arra gondoltam, hogy, hogy mivel én olyan jó dolgokat mondtam, és annyi, annyi okosságot mondtam, hogy le akarta ezeket jegyezni. And, but as he was like sharing his testimony, and as he was kind of, you know, he was sharing some pretty crazy stories. Viszont ahogy elkezdte megosztani bizonyságát, és elkezdett ilyen őrült dolgokat and, mondani. And Flora, she saw that that's the girl back here, right here. Wave, hi. Uh, <laughs> <laughs> she, she, she, <laughs> you know, she asked. She said, "Well, what are what are you writing down?" Uh, és Flora megkérdezte tőle, hogy mit írsz le. And he's actually, and so he said, "Well, you know what? I'm actually writing down prophecy that the Lord gave me about all of you guys." És azt mondta, hogy éppen profétálásokat írok, amit Isten adott nekem and, rólatok. And he said, well, you know what? I'm not so sure though if you guys can receive the prophecy that God had given me to give to you. És, és azt mondta, hogy hiszed? Yeah, he said that. <laughs> I'm sorry. So he said, I don't. So um, I don't know if uh, you know. I don't know if I can give you the prophecy that God gave me to give you guys uh-huh. because you might not be able to handle it. <laughs> És akkor azt mondta, hogy, hogy lehet, hogy nem tudom odaadni nektek, vagy nem ahozhatom meg ezeket a profétálásokat veletek, mert lehet, hogy nem, nem bírjátok el, nem tudjátok befogadni ezeket. okay. <laughs> you know, okay. And, and, and, you know, and, and he said, you know, so what I'm going to do is I'm just going to take my these prophecies home. És én azt csináltam, hogy hazavisz, hazavisz, mondtam, hogy hazaviszem. You know, and I'm just gonna, I'm just gonna pray over them. És majd, majd imádkozom. And pray that you guys will be able to receive the prophecies that God has given me to give to you guys. Hogy majd imádkozom, hogy Isten felkészítsen titeket, hogy be tudjátok ezeket fogadni. And, you know, I was kind of like, that's odd. but you know, I never met the guy before. So I never want to like get into his face. so we all, we all kind of went home a little disturbed. I know Flora went home very disturbed. Confused. And, and, and you know, and the, the first thing I did though that night. Was I went home. And I just and, and what he said and I just went home and I looked at 1 Corinthians chapter 14. És megnéztem els, 1 Korintus 14-et. Just what does, you know, what does the Bible what does it say about prophecy and how it should be exercised in the church? Hogy na akkor mit mond a Biblia a profétálásról és hogyan kéne ezt gyakorolni a gyülekezetben? And so um, just real quick, I just want you guys to Gyorsan. Just once again, you can read the whole chapter, and you should. Olvassátok el otthon az egész 14-es fejezetet. But uh, I want you guys uh, just verses 29 through uh, 33. Csak a 29-től a 33-ig nézzük meg. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg, de ha a közép, közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatás, az előző hallgasson el, mert egyenként minnyáján profétálhattok, hogy mindenki tanuljon és mindenki bátorítást kapjon, a profétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a profétáknak, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene. And, and, and so, you know, once again, when I read this, it was like, well, so if God gave you prophecy, és, és úgy voltam, hogy ha Isten neked profétálást adott, why, why wouldn't you just say it? Akkor miért nem mondtad el? Like, why is it like all, is it like some, I mean, because from what I, how I see this, prophecy is actually to be encouraging. Mert ahogy én itt látom, hogy, hogy a profétálás ez egy ilyen bátorító. And, and so I'm not going to say that, and listen, I'm not going to say that the guy is not a prophet or that the Lord didn't give him prophecy. Not at all. I, I'm not going to... Nem egy proféta, meg nem, nem tényleg profétálás but, volt. But once again, I feel maybe he's been misinformed on how prophecy works. De, de egy kicsit lehet, hogy félre lett informálva, hogy hogyan is működik a and, and, and it seems like, and it seems something that's so, you know, it's natural, it's wonderful, people are to be encouraged, we can learn de ez egy olyan dolognak tűnik, hogy ami, ami természetes, ami, ami bátorítja az embereket. He, he's, not the, he's not the author of confusion, but we all left that night kind of confused. Nem ő, a, ő a, az összezavarásnak a, a, a szerzője, de, de mégis összezavar minket. You, you know, and, and so I, I wonder at those times, like, okay, was that really of the Spirit? És, és így megkérdeztem, hogy tényleg a lélektől volt ez? And, and, and so that, and that's the thing, guys, but once again, that's what the point I want to bring up is that The sound doctrine is that we got to line these things up with the Word of God. Amit mondani akarok, hogy ezeket meg kell, meg kell néznünk, hogy beleillik az igébe. And, and see, you know, okay, yeah, is I believe, but is this how it's how's it to be exercised? okay, persze elhiszem, de, de itt van az, hogy hogyan gyakoroljuk ezt az ajándékot. But, you know, here's the thing I love about Paul. És itt ez a, itt van valami, amit, amit imádok. You know, he says, he says that we are to, um, in, in faith and in love. So if you go back to Um, Second Timothy. Ha visszamegyünk Timóteushoz itt második levélhez. And it says, you know, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Azt mondja, hogy az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. One pastor, he said this, he said faith. Volt egy pásztor, aki ezt mondta, hogy hitben, is confidence that God's word is true. Hogy a, a hit az, az egy bizonyosság ar arról, hogy Isten igéje, Isten szava igaz. And love is kindness and compassion in teaching that truth. És a szeretet az pedig, az pedig a Oh, I'm sorry. Uh, that God's word. Uh, so, and love is kindness and compassion in teaching that truth. Hogy a szeretet pedig kedvesség és, és együttérzés arról, hogy, hogy ez a tanítás ez igaz. You know, and, and guys, I believe that that is the truth. És hiszem azt, hogy ez az igazság. And, and please understand this, and I'm sure you guys have heard this a million times. És biztos vagyok benne, hogy ezt már milliószor. And I'm sure even Petty said this to you guys a million biztos times. Biztos, hogy még Petty is mondott erről rengeteget. I hope remélem that you guys are the best fed. Remélem, hogy, hogy jól vagytok táplálva. And best loved sheep out there. És, és a, a legjobban szeretett uh, nyáj vagytok. And that is the truth. És, és ez az igazság. And, and that's what we desire. That's what we long for. Ez ami vágyunk, ez, ez erre vágyunk mi. That's like every time. That's why every time we meet, that we go through the Word of God. Ezért megyünk végig mindig az igén, ahogy, amikor találkozunk. Because listen, God's word is 100% trustworthy. Azért, mert Isten igéje teljes mértékben megbízható. And, and the thing that I love about the Bible és amit, amit annyira szeretek a Bibliát, And why I actually like teaching through the whole Bible? És amiért szeretem az egész Bibliát végig. Is because I don't need to come up with themes in my head. nem kell kitalálnom <laughs> témákat. I believe that every single theme to life, every single topic, every single situation, it's all here. Mert hiszem azt, ami az életben előfordulhat, minden téma, minden történet az itt van And as, benne. As we're going through the Word of God. És ahogy mi végig that I believe that God, He's speaking to your hearts and He's adjusting those things that need to be adjusted. He's dealing with those sins that need to be dealt with. He's, you know, eh, or there's those times where He's saying, "Good job." És hiszem azt, hogy amikor amikor olvassuk ezt, akkor Isten mindig kiavítja azokat a dolgokat, amiket, amiket ki kell, és elfedezi azokat a, szín, azokat a bűnöket, amiket el kell el, és, és mindig bátorít és, és szeret minket. And guys, and that, that is the truth right there. És, és ez az igazság. And I love that. És ez annyira tetszik nekem. So let's, you know, in these last few verses, I mean, I, there's not really so much uh, spiritual, you know, things. És ebben a maradék pár versben nincsen túl sok But, dolog. Uh, a couple things I want to point out real De quick. De van pár dolog, amit ki akarok emelni. Uh, verses 16 through 18 a 16-tól a 18. versig, az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efezusban, azokat te tudod legjobban. And so I love the contrast here between these two groups. You know, you had at first uh, this Philigus and Hermogenes, who reminds me kind of Hermones from. What's that? Harry Potter. Thank you. <laughs> <laughs> és, és annyira tetszik, hogy, hogy van két csoport, és, és látjuk az ellentétet, hogy, hogy előttük, hogy elfordultak én tőlem, egy ember, aki, akinek hasonló a neve, mint a Harry Potterből. But then we have Onesporus. De viszont itt van Onesiphorus And we see that this was a man who truly cared for Paul, and he was a man who refreshed Paul. Aki, aki törődött Pállal és felüdítette Pált. And here's the thing is that actually some commentators state that the way the Greek is, is that it's actually, that he actually has passed on. As ah. Paul, he's died. Okay. Yeah. Uh, és, és pár kommentátor azt mondja, hogy a, a görögben itt úgy van, úgy van kifejezve, hogy, hogy Pál el. Uh, not that Paul died. I'm sorry, that uh, Onesimus already passed away. And, and, and what Paul's doing is, is remembering who he was. És, és amit Pál itt tesz, az az, hogy megemlékezik, hogy ki volt ő. And we don't know too much about him, but it seems as though he was a businessman. Just a regular guy. Azt látjuk, hogy egy, egy üzletember but he was the one who was used to refresh Paul. De ő volt az, aki felüdítette párt. And I love that guys and I uh, and in closing here that's where I really want to encourage all of us. És zárásként ez annyira tetszik és ezzel szeretnék bátorítani titeket. Is that we see that here he was he was being used by God even though he wasn't some he wasn't an apostle. És látjuk azt, hogy Isten felhasznált őt még akkor is, hogyha nem volt egy apostol, nem yeah. volt egy hatalmas ember. Yeah, he was just a regular guy. Egy átlag ember volt. But, but here's the thing, guys, regular guys can mightily be used by God. De, de ami fontos az az, hogy átlag embereket Isten hatalmas módon felhasznál. And, and, and some people might look on and go, oh, come on, that's not that big of a refreshment. Come on. You know, it's not that What's the big deal? És sok ember így, így olvassa, hogy persze felüdített, tehát ez nem egy nagy dolog. But I want you guys to understand is that no, you guys know how amazing it is to be encouraged by you guys de, de tudjátok, hogy mennyire, mennyire bátorító, hogyha mennyire jó dolog, hogy ti bátorítotok. You know, being refreshed. Hogy, hogyha felüdítetek. You know, being encouraged, being loved. Hogyha ha bátorítotok, being cared for. Hogyha ha törődtök velünk. And guys, and that's the thing is that, and that's my prayer for all of us. És, és ez az én imám mindannyiunkra. Is that as, as, you know, that's our prayer for you guys is that you be the best loved, the best fed sheep. És ez a, ez a mi imánk, hogy, hogy ti legyetek a legjobban táplált és a leginkább szeretett nyáj király. But then also that you guys would be the most loving people. De, de ugyanakkor ti legyetek a leginkább and, that, and, and as we as we care for one another. És, és hogy törődjünk egymással. As we're there for one another. Hogy, hogy ott legyünk egymással. As we're loving one another. Ahogy szeretjük egymást. And, and guys, because truly, in closing, love is the greatest gift of all. És tényleg zárásként a szeretet a legnagyobb, a legnagyobb ajándék az összes közül. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, just thank you so much. Just that, Lord, that we're your children. Uram, köszönjük azt, hogy, hogy mi a te gyerekeid lehetünk. Thank you, thank you that you are our Father. Köszönjük, hogy te vagy az atyánk. We thank you, Lord, that, that just how amazing it is to think that you do, you, you've created us. Köszönjük, Urunk, hogy, hogy te megteremtettél minket. And you love us. És szeretsz minket. So much so that, that Jesus, you came to this earth. És annyira szeretsz minket, hogy Jézus eljött a földre. That you became like man. Hogy you became a man. Emberré váltál. And, and that you were willing to die. És hajlandó voltál meghalni értünk. For our sins. A mi bűneink. So that we can have fellowship with the Father. Hogy közösségben lehessünk az Atyával. I thank you that you are no longer in the grave, but that you rose again. Köszönjük már, hogy nem vagy már a, a sírban, hanem feltámadtál. Uh, uh, and I thank you, Lord, that there were numerous witnesses that saw, that saw you. És köszönjük, Urunk, hogy volt rengeteg tanú arra, hogy ez, aki ezt látta. And I thank you that you ascended into the heavens and you are on the right side of the Father. És annyira köszönjük, hogy te felemelkedtél, és, és a, a trón, a, az Atya mellett a jobb, az ő jobbján vagy. How beautiful, Lord. Annyira gyönyörű ez, Urunk. Lord, that you are in heaven, and, and Lord, that you have gone to prepare a place for us. Hogy te ott vagy a, mennyben, és el, elkészítettél egy helyet számunkra. And, and Lord, may our eyes and our hearts, Lord, be on the eternal. És, és hadd legyen a mi szívünk és, és szemünk a te, a te, uh, te rajtad. Just rejoicing that, yes, Lord, that one day we are going to be spending eternity with you hadd örvendjünk, Urunk, abban, hogy, hogy veled, veled tölthetjük majd az örökké valóságot. And Lord, we, we, we thank you so much for that. És köszönjük ezt neked, Urunk. And Lord, truly, heaven sounds amazing, Lord, but the best part is that you are going to be there. A menny nagyon jól hangzik, Urunk, de a legjobb része az az, hogy Te ott leszel velünk. And that we'll be able to worship you. És hogy mi dicsérhetünk Téged. And just be with you. És veled lehetünk. And so, Father, just thank you for this fellowship. És atyán, köszönjük ezt a közösséget. Just pray, Lord, that you just bless every single one of us here. És imádkozunk, hogy megáld minden, mindannyiunkat itt. And Lord, just may you just continue, Lord, to mold us and make us into your image. És, és kérlek, Urunk, formálj és, és nevelj minket a Te képmásodra. This we ask in your precious name. A Te nevedben kérjük mindent. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Just real quick, I want to let you guys know, um, Lotzi, nagyon gyorsan, csak hogy tudjátok, Laci. Um, you know, yeah, the guy's amazing. Nagyszerű. Uh, Laci. I mean, he can barely walk. Laci alig tud járni. But he, come, he comes every week. De minden héten eljön. And uh, so th this morning, though, actually he, you know, he stood up and he just started to thank the church. Ma reggel fölállt és, és megköszönt a gyülekezetnek. Just like for, you know, for the love that he's received and just um, And you know, and I want you, I want you guys to know that. I mean, it started, it started all with you guys. <laughs> But you know, he, for the next two months he's actually moving to Kapuvar. De a uh, two weeks, months, two months. A And he's going to be in the sanatorium. there. And so that's what you know, and so he was kind of he's bummed because you know he's going to be there and not you know in Sopron or Győr. És egy kicsit le van törve, hogy nem Sopronba vagy Győrbe lesz mm-hmm. ez So I wanted just to encourage you guys, um, you know, if you guys do have an opportunity going through Kapuvar or something like that, just stop by, see him. Hogyha valakinek van lehetősége Kapuváron keresztül menni, akkor álljatok meg és látogassatok. You know, he would love to, he would love to see you guys. Nagyon szeretne mellettiteket. Um, you know, but I mean, he's just, he's just such a, an amazing man. Annyira, uh, annyira nagyszerű ember. And, you know, today he kind of like hobbled in. I was like, how you doing? And he's like, great. And I was like, whoa, really? really? <laughs> you know, and then, um, but you know, and, and so just also keep him in your prayers. És, és tartsátok az imáitokban őt. And that's, yeah, pretty much.